Имавме тема пред три саботи, која што носеше наслов Во Христа нема осуда, нема осудување, земено од 8 глава Римјаните први стих, кој што стих вели дека нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и одат по духот, а не по телото. Потоа следната сабота, после таа, зборувавме за тоа како да останеме во Христа и секавате зборувавме врз основа на стиховите во Јован 15 глава и она прекрасна илустрација што ја дава Јован таму, а, односно Исус ја дава, зборувајќи им на учениците на патот кон Гециманија, за лозата и прачките. И свативме дека за да останеме во Христа треба да имаме постојана а, заедница, тесна заедница со, со Христа, затоа што без Него не можеме ништо. А денес ќе изборуваме за насловот е едно во Христа. Ќе видиме колку ова има многу заеднички точки со самата, самиот обред света причест. Видовме дека во Христа значи да не си под осуда, односно, со други зборови, да си праведен, да си оправдан. Во Христа, како што Павле ќе спомне во Филипјаните, значи токму тоа, да си оправдан со вера. Во Христа значи да одиш по духот, а не по телото, што исто нели го кажува Павле во Римјаните 8 глава. И ајде сега да се подсетиме повторно на оние стихови од Јован 15 глава. За лозата и прачките читаме неколку стихови од 4 до 7 каде што ја гледаме таа интимна поврзаност, заедница со, со Христа. 15 глава Јован од 4 до 7. Останете во мене, колку пати, значи овде ќе се спомне зборот останете или а, пребивајте во мене. Останете во мене како јас во вас, како што прачката не може да роди плод само од себе, ако не остане на лозата, така и ние ако не останете, ако вие ако не останете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Ако некој не остане во мене, тој ќе биде исфрлен надвор, како прачката, која е исушена, ги собираат, ги фрлат во оган и ги горат. Ако останете во мене, и ако моите зборови, моето слово остане во мене, останат во вас, барете што и да посакате и ќе ви биде. И ги читавме оние прекрасни зборови од Елен Вајд во копнежот на вековите. Значи, таа тесна заедница, таа поврзано со лозата. Секоја капка на, на, на храни и материи, на сок, на вода, прачката која е добро поврзана со лозата, ги влече од таму и дава соодветен плод. Прачката, животот на прачката станува, односно животот на лозата, Христовиот живот, станува живот на прачката, односно наш живот. Тоа е таа поврзаност. И како што завршиме со седмиот стих, вели, ако останете во мене и ако моите зборови, моето слово, останат во вас, барате што и да посакате. Значи, од овде се гледа дека да останеме во Христа значи да пребиваме и да останеме постојано во Неговото Слово, односно да живееме секој ден од секој збор што доаѓа од Божите уста. Тоа е да останеме во Христа. И овде во овие три глави на Јован, 14, 15, 16 и 17, четири глави, испреплетени се идеите на Нели, Исус ги охрабрува со тоа што нема да ве оставам сираци им вели, че ви го пратам утешителот Светиот Дух. 14 глава е за Светиот Дух, 16 глава е за Светиот Дух. 15 глава ја гледаме таа илустрација со лозата, таа интимна тесна заедница. 17 глава Исус се моли за единство и повторно за таа тесна заедница. Че читаме стихови од 17 глава. И не сите овие глави се испреплетува Словото. Словото, духот, тесна заедница, единство. Единството со лозата. Прави единство меѓу прачките. Видите, прачките сите се нели на своја страна и тоа, како што кажам, минатиот пат може да бидат и текако долги, по неколку метри, нели, сето тоа подпрено, заврзано, како што треба, видовме и зашто е лоза во прашање, зашто Исус се споредува со лоза, а не со кедар или со палма или со не знам што. И без разлика што се секој на своја страна, секој со своји особености, тие даваат исти плод затоа што се поврзани, тоа добар род и плод, затоа што се поврзани со а, лозата и сите тие, иако раштркани, се поврзуваат заедно во лозата. Едно единство преку Христа. Тоа е да се биде во Христа. Ако сум јас во Христа, ако е другиот во Христа, ние сме едно во Христа. Не може да биде поинако. Е сега, една година пред овој настан, значи ова е, да ја подсетам, а, после светата причест, после воспоставувањето на обредот на света причест во горната соба, Исус ја напушта собата и се движи со учениците кон Гециманија, каде што нели ќе следи она голема а, а, борба и патила кои што ќе ги претрпи Исус за секој од нас, за спасение на секој од нас. И на патот кон Гециманија, гледајќи лозница, гледајќи лозије, Исус им ја кажува значи, ова споредба, ова илустрација. Една година, точно една година, значи на предходната Пасха, имаме зборови запишени во Јова 6 глава, кои што често пати ги читаме во вакви прилики за свет. прическа, и што јас гледам неверојатна поврзаност. И повторно ја гледаме онаа постојана заедница која што треба да ја имаме со Христа. Јован 6 глава. Што се случува во Јован 6 глава? Дели Исус ќе ги накрени оние 5000 луѓе, односно околу 20 на 1000 со 5 леба и двете риби. И популярноста му е на врв. Трчаат да го најдат, гледаат го нема од оваа страна на езерото, знаете, сакале да го за цар, па он а, да се повлекол таму на, на ридот да се моли. Ги пуштил учениците по морето, па нели тука и она бура, но после тоа стигнува во Капернаум и поголемиот дел од да говорот што он го држи овде, тоа на тешка беседа, поради која што мнозина ќе го остават Христа, се случува во синагогата во Капернаум. И како започнува целата оваа дискусија, започнува во 26 и 27 стих од 6 глава Јован, каде што луѓето ќе му речат, од каде сега ти овде? А тие буквално трчале да го стигна, знаете, залепи риба. Не знам зашто не е поразлично и денеска. Е, еден наш пријател тука ми сведочи дека, затоа што шета по разноразни верски заедници и цркви, вели дека, абе, полно е да видиш колку има, ама зато што даваат тоа, тоа, тоа. Лепи риба со други зборови. Или ќе 20 души, ама ќе се наполнат и 100 души, ете, може би, не знам, таму се делат пакети, не, не е битно, значи, не е факт за збор, значи, сакам да потенцирам дека луѓето како луѓе не сме исти, слични. За лепи риба, Исус што им вели 26 и 27 стих? За да ја сврти темата, во духовен правец им вели, оставете го тоа сега. Во одговор Исус им вели, значи му викаат, Рави, како дојде тука? 26 стих вели, Вистина, вистина ви велам, ме барате не затоа што видовте чудни знаци, ги видовте чудните знаци, туку дека ги јадевте лебовите и се наситивте. И се им веле, работете не за храна што се расипува, но за храна што останува за вечен живот, а што ќе ви ја даде човечкиот син, зашто Бог таткото го потврди него за тоа. И сега од 31 стих. Нашите таткупци јадеа мана во пустината, како што е напишено. Им даде да јадат леп од небото. А Исус им вели. Значи, темата продолжува, истата тема. Вистина, вистина ви велам. Мој се не ви даде леп од небото, а мојот татко ви дава вистински леп од небото. Се, ова е исто интересен дел. Во 15 глава Јован, Исус се представува како вистинската лоза, а овде вели дека е вистинскиот леп од небото што имплицира значи, дека има и други лози, кои што не се вистински, а има и друг леп, кој што не е вистинскиот, кој што не ја задоволува а, душата, потребите на душата. А, зашто Божиот леп е оној, кој слегува од небото и му дава живот на светот. Тогаш му рекоа, Господи, давај ни го секоја што е леп, не дека разбрлен, не разбрлен, добро, ама ете, кога го слушнале ова, у, живот, Давај ни го тој леп, како и самарјанката кога рекла, па дај ми од таа жива вода. Ако е таква, да не ожеднувам никоја, значи да ја задоволам жетта на мојата душа. Исус им рече, јас сум лебот на животот. Кој доаѓа при мене, нема да огладни, и кој верува во мене, нема никогаш да ожедни. Еве ги тие зборови. И сега, зошто има овде врска со 15 глава Јоан? Таму ја видовме онаа суштествена, секојдневна, постојана заедница, врска, која што мора да е постојана меѓу прачката и лозата. Инаку прачката би се исушила. Ако нема постојан проток на, или на тие сокови, на тие хранливи материи, што би се рекло поврзани за Христа, ако нема постојан проток на Духот Свети. Така велен Вајц да си во Христа значи постојано да примаш од Духот Свети, постојано да си понизен, постојано да, да, да, да, да, да му служиш на Господа, да им служиш на ближните. Тоа е постојаната заедница. И сега овде го имаме илустрација леп. Исус вели, јас сум лебот на животот. Што е лебот? Што представува лебот? Нешто суштествено. Не знам, може би некој од нас тука се, се учи да, да, јаде, да јаде без леп, ама ја не можам, ја не знам дали некој би научен во животот да ја... Да седнам и да јадам без леп, нема шанси. Македонски, македонче, нели? И на нас барем не, не треба да не се збори за оваа тема, затоа што ако нема леп, значи, ако не куснам леп, ја, не, ја сум гладен. Тоа е суштествено нешто, не само овде, цел свет. Лебот на животот. Без леп не можеш, не можеш да обстанеш. Во духовна смисла, без тој леп на животот, без Христа, не можеш да останеш, обстанеш. Исус вели, без мене не можеш ништо, без тој леп. И колку, колку пати јадеме на ден, и, и, и дали секој ден јадеме или како? Не, некоја си велам, некоја си велам заради скапотијата, не за друго. Зашто ве Господ не не создал да јадеме еднаш у неделата? Че не останат пари, Боже. Ама и тука има некоја врска. Зошто? Па за, да, и за духовно да преживееш, не можеш ти само еднаш у да неделата, да не јадеш у сабота, тука ќе... Еве, сега ќе се најадеме духовно, па после и телесни храни, ќе бидеме сити, и до кога сити, некојаш ќе седнете и ќе се најадете така убаво некоје сладко јадење, ќе речете, о, како сум се најел, сега нема да јадам два дена. Ама до кога? До вечер, тамо да речеме, дека да не ти засвира цревата пак, поминат тие 5 часа, нели, се обработила храната и готово, тоа е тоа. Значи, секој ден по три пати на ден, односно по два пати, еве, најчесто, секој ден, суштествено нешто. И тоа леп кој што треба да го сочвакаш, да го изедеш, да го примиш во себе. Исто како што прачката мора да е поврзана вистински со лозата. Тоа може, таа може да е на лозата, ама да не ги прима, да нема онаа суштествена врска, да не ги прима тие хранија материи и сокови, ки се изуши и готово. Пак, пак, пак истата песна. Се сече и се фрла во огав, тоа суштинска врска, постојана врска, постојано, секој ден јадеме, нели, освен нели, кога имаме некој ден за пост. Кој што во духовна смисла повторно е во правец на, на победа над наши некои слабости и така натаму, значи, на, на наше прочистување, чистење. А, од 48 стих сега читаме, значи читаме до 35, од 48 продолжува на таа тема, Исус вели, јас сум лебот на животот. Вашите татковци јадеа мана во пустината и узумреа. Ова е лебот што слегува од небото, за да не, ум, за да не умре оној кој јаде од него. Овој леп, оваа храна значи вечен живот. Јас сум живиот леп што слезе од небото. Ако некој јаде од овој леп, ќе живее довека, а лебот што ќе го дадам јас е моето тело, сега се префрла на, на она што ќе следи, на жртвата на Голгота. А, значи, лебо што ќе го дадам јас е моето тело, што ќе го предадам за животот на светот. Тогаш јудејците се препира меѓу себе и велеа, како може овој да ни го даде своето тело за да го јадеме? Канибализам. И Исус не непрестанува така уште потврда беседа, уште а, ги притис, притиска уште поише. Тогаш Исус им рече, вистина, вистина велам, ако не го јадете телото на човечкиот син и не пиете крвта, да му кажете на Еврин да пиеш крв. Колку соблазнително. Нека имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има вечен живот. И јас ќе го воскреснам во последниот ден. Зашто моето тело е вистинска храна, мојата крв е вистинско питие. Затоа што има многу фалш. Junk food, да кажеме, нели, како што викаат храна која што не носи ништо, никакви хранлени материи, ништо, праз, празни а, калории. И сега 56 стих. Еве ја, може би, најсилната врска со 15 глава, Јован. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, останува во мене и јас во него. Повторно, истиот концепт. што е да се јаде неговото тело и да се пие неговата крв? Еле, преку символите ние тоа ќе го направиме малку подосна, но што е во суштина? Примање на неговото слово, тој леп. И не само словото. Овде Исус а, укажува на неговата жртва. Крвта што е? Асоциира на неговата жртва. Словото. Божето Слово. Што е во, во центарот на Божето Слово? Што е најважното она? Ели, нели, сега зборуваме за небитни работи, ама, еве, најбитното што е? Евангелието, радосната вест. Затоа е Словото. Во центарот на Словото е Евангелието, радосната вест. Што е во центарот на Евангелието? Па крстот. Павле не, не джабе вели, го проповедам само Исуса Христа распнатиот. Тоа е тоа. Словото за крстот е Евангелието. Тоа е. Значи, тоа е да се јаде неговиот леп, да се пие а, неговата крв. Значи, да се живее од неговото слово секој ден, да се прифати неговата жртва, да се прифати Исус како наш а, а, спасител, да се прифати неговата прошка, да ги признаеме гревоите и да се прифати неговата прошка, затоа што тој го даде животот за секој грев. И кога јадем од неговото тело и од неговата крв, стануваме едно со Христа, исто како прачките со лозата. Стануваат едно. Таа тесна врска. И сега Јован 17 глава. Каже што Исус, откако 16 глава, нели, пак им зборува за Духот Свети, а се моли, на Господа и бара се моли за единство. Како се постигнува тоа единство? Јован 17 глава, 6 до 8 стих, најнапред Им го в Твоето име на луѓето, кои им ги даде од светот. Твои беа им ги даде мене и го запазија Твоето слово. внимавете. го запазија Твоето слово. Реков дека сите овие глави се испреплетени со Словото. Битната негова улога, Словото. Сега сознаа дека е од тебе се што си ми дал, зашто зборовите што ми ги даде, им ги предадот ним. Словото им го предадов нив, а тие ги примија, тие го примија Словото и го запазија Словото. Внимавајте, значи. Сознаа дека излегов од тебе и поверуваа дека ти ме испрати. Сега читаме 17 стих, 17, 17, познатиот стих, кој што гласи. Освети ги, посвети ги со својата вистина, Твоето Слово е вистината. И сега од 20 до 23. Но не се молам само за нив, туку и за оние кои преку нивните зборови ќе поверуваат во мене. Че тоа не се нивните зборови, туку преку проповедањето на Евангелието. Словото се шири и тие поверуваат. За да бидат сите едно, како што си ти, татко, во мене и јас во тебе, еве го истиот речник, така и тие да бидат едно во нас, за да верува светот дека ти ме испрати. Како што јас сум во тебе, ти во мене, така и тие да бидат во нас. Едно. Единство. Како, на кој начин? Поврзани за лозата. дневно примање на тој жив леп, нашиот живот, Христовиот живот станува наш живот. И не можеме да бидеме поинакви од братот или сестрата. Едноставно, сето тоа ќе не води кон единство, ама вистинско единство, која станува збор за вистинско единство, духовно единство. Се е друго формализам, од некои си интереси, вакви, такви или не знам што. За да бидат сите едно како што си ти, татко, во мене, јас во тебе, така и тие да бидат едно во нас, за да верува светот дека ти ме испрати. По единството највеќе, единството на црквата, светот ќе биде осведочен. Любовта, нели? Любовта. Тоа е любовта, ако постои, ќе постои единство. Нема да има препреки, нема да има раздел. И славата што ми ја даде, и ми ја дадов ним, за да бидат едно, како што сме ние едно. Јас во нив, и ти во мене, за да бидат совршени во едно, за да знае светот дека ти си ме испратил, и дека ги любиш нив како што ме любеше мене. Неверојатно, ова нема никаква мистика во ова Христос во нас, јас во Христа или не знам. Еве, се обидуваме да објасниме Словото. Примајќи го Словото секој ден, поврзаноста со, со, со лозата. Дори во Јован 14 глава исто, 20 стих, пред да се случи она со лозата, зборувајќи па- повторно за Духот Свети и за денот кога ќе се излее Духот Свети, кога ќе го примете Духот Свети им вели вака, 14 глава, 20 стих. Во оној ден ќе сознаете дека јас сум во мојот татко и вие во мене и јас во вас. Во кој ден? Педесетница. Што се случи на Педесетница? Нешто чепнавме, мислам дека од петти минути или нешто што беше. Еднодушност еднодушно се молеа. Беа, нели, заедно таму во горната соба. И не само тоа, ајде дела втора глава. 42 стих. Зошто? Затоа што сите примаа од лебот, од истиот тој леп, од вистинскиот леп. Примајќи го на тој начин Духот Свети, примајќи го Христа. 42 стих, втора глава. И беа постојани Е го зборот. Постојани, постојана врска. Секој дневно. Лозата и прачките. Секој ден хранење, како на телото, така на душата, нели? И беа постојани во апостолското учење, значи во вистината, во словото, и обштењето, и во раскршувањето на лебот, и во молитвите. Е, светата причест. Ова раскршување на леб може и да се свати, нели, Што, што значи кршење на лебот? Ако лебот е словото, или лебот на животот е словото. Да, во ред, ама и, значи, а, а, ви, а, како, како беше оној стих во второ Тимотеево, значи, кој што правилно го проповеда словото на вистината, тоа е а, раскршување, раздробување на, на словото, стих со стих, спојување и, и изнесување на вистината, тоа е тоа. Тоа е така, може да се каже анализа, значи проучување, студирање на словото. Беа еднодушни, беа постојани. Тоа создаде единство кај нив. Не може друго нешто да произведе. 46 стих. И секој ден беа постојано и еднодушно во храмот, раскрешува лепо домовите и примаа храна со радост и просто срце. И кој беше резултатот на ова? Што вели следниот стих? Фалејќи го Бога, беа омилени кај сиот народ. А, луѓето познаа дека тоа се христијаните, вели. Пратени од Христа, како што Христос вели да познаа дека ти си ме пратил, така и христијаните ги познаа дека беа пратени од Христа. И не само тоа, туку а секој ден Господ ги додаваше оние кои што се спасуваа. Постојано растеше бројот на спасените. Зошто? Зашто да беа едно зашто беа единствени. Секој дневно примаа од лебот на животот. Постојано беше таа врска на прачката со лозата. Резултатот е тој. Многу плод. Како плод на духот, така и плод во смисла на, на души. Суштинско е ова, навистина суштинско. И светата причест и во Тука е во, во, во сршта на тоа, затоа што преку светата причест се подсетуваме на таа жртва. И повторно ја прифаќаме, како жртва која што беше дадена за нас. Тоа е јадење на, на телото Христово и пијање на неговата крв. И зошто е суштинско? Зошто Исус нагласува вистинска лоза, вистински леп на животот? Затоа што, ајде да ме подсетам во Исаија 4 глава, први стих – и во некој од предходните предавања го спомнав мој стик, затоа што живееме во време кога сите се нарекуваат христијани, вели првиот стик во четврта глава Исаја, и седом жени ке се фатат за еден маш. Или во превод, сите цркви се фаќаат за Христа, сите се нарекуваат христијани, зошто? Во оној ден вели. Ке јадеме свој леп, Не иде така. Исус вели, јас сум лебот на животот. Мене треба да ме јадете. Тој е вистинскиот леб. Само така ке ке ке ке ке имате и плодови, и резултат, и вечен живот. Ке јадеме свој леб и ке речат ке се облекуваме во своја облека, своја праведност. Само и само што? Дај ни само да си го носиме, да го носиме Твоето име, да се нарекуваме христијани, и што? Симни го од нас си од наш срам. Значи, не, да бидеме праведни, нема срам, нема вина, ништо. Христијани сме, ама ќе си јадеме свој леп, ќе се обликуваме своја облека. Не е битна вистината, а? Не е битна. Денеска, нели, сите некако се обединуваат. Околу што се обединуваат? Ако не околу вистината, какво е тоа единство? Некој друг ги обединува, тогаш. Логичен заклучок. И сега не случайно во петата глава Исаја, и како се поврзуваат работите, значи, Божјата да рече фантастично Во петата глава Исаја, Исаја сега дава, ја дава она слика на Божјиот народ со лозјето, кој што било окопано, им, насадена е благородна лоза, Лозарот се направил, а Лозарот е мојот татко, нели вели во Јован 15 глава, ама на крајот роди што? Диво грозје, кисело грозје. И што е проблемот? Веројатно ја немале таа врска со лозата, прачките. Па не родиле од благородната лоза би требало благородно, убаво грозие, квалитетно, западнале до таму, да, дури доброто го нарекувале зло, а злото добро, секјавате на едно од предходните проповеди. Тоа Божиот народ западнал во една ваква ситуација. Значи, еве да читаме од 20 стих таму. Тешко име на оние што злото го нарекува добро, доброто зло. Не разсудуваат воопшто. Не го препознаваат телото Христово, како што вели таму во Коринкјаните. Испитувајте се, вика, кога зимате од телото и од, од крвта. Тешко им оние кои што се мудри во собствените очи. Аха, само праведни. Тешко има на оние кои што се силни во виното и јунаци во мешањето на силните пијалоци. Значи, јас би рекол тука, мешање на се и се што секакви доктрини лажни виното, знаете што е. И 23 вели, и на оние кои што го бранат виновниот за подкупа, праведникот го лишуваат од правдата. Нема правда, нема, нема веќе, се е испревртено. За таквиот, кој што ја нема врската со Христа. Нема закон, нема слово, не го прима словото, не живее според словото и нормално дека ќе си донесува свои судови. 24-тиот е уклучат. Зошто се родило кисело грозие? А зошто го немаме ефектот од Јован 15 глава на, на, на она прачка што е поврзана со лозата? Или на оној христијанин кој што живее секојдневно од Словото? Затоа, како што огнот ја проголтува сламата и како што сувата треба исчезнува во пламенот, така ќе изгине нивниот корен, нивната папка ќе се разлета како прав. Зошто? Зошто го отфрлија законот на Господа на двоинствата и го презреа словото на Израелевиот светец. Ева го проблемот. Не живееш од словото, резултатите се видливи. Немаш постојана заедница со Господа, резултатите повторно се видливи. Го презреа Словото, замислите се. Им се згади маната, нели, во преносно смисло повторно. Нека не дозволи Господ вакво нешто, затоа што, како што кажав, Словото значи се за нас. Ако Словото пребива во нас, ако постојано се храниме, Христос ќе пребива во нас – На тој начин Духот Свети ги пребива. На тој начин ќе имаме плодовите на Духот. На тој начин ќе има успех и црквата и се. Нема да има расправи, нема да има поделби. Ке бидеме едно. ке живееме единствено. Устоа, а, како центар на Словото, на Божјата книга, Библијата, жртвата Христова, кој што е денеска а, зазема централно место во овој а, обред на причест, се прима неговата жртва Затоа што тој направил се за нас, ние не можеме ништо. Спасението наше не зависи од ништо, освен од таа жртва. И точка. Тоа е оправдување со вера. Со вера верувам дека ќе ги примеме и, и виното, и, и лебот, и на тој начин ќе станеме едно со Христа. Ке, како што тој зел човечка природа, сега ние примајќи го Словото, примајќи го и символите кои ще ќе ги примеме, да станеме едно со Него, во, да земеме удел во Божествената природа. Тоа е целта Него. Нека биде така и со нас. Амин.